вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці тое што продкі французскага паэта гіёма апалінера паходзяць з беларусі вядома гэтая навіна адзін з важкіх аргументаў у папулярных сентэнцыях пра беларускую зямлю якая падарыла іншым культурам і ўсяму свету мноства герояў і геніяў. Вось як гэтая гісторыя перадаецца ў зямлі пад белымі крыламі і Владзіміра Караткевіча цытую. Вальтер як вальтер, мальер як мальер, тут я нічога не скажу, А вось вялікі французскі паэт Гіёма Палінер быў беларусам па крыві. Дзед ягоны Міхал Апалінары Кастравіцкі уцёк з наваградчыны за мяжу пасля паўстання 18 1763 году конец цытаты крыніцай для караткевича магла служыць кніжка палінера по-беларуску у перакладах эдзі агняцвет якая выйшла ў 1973 годзе у прадмове да выдання перакладчыца пісала цытую у цікавая радаслоўная паэта. Яго продкі кастравіцкія па лініі маці паходзілі з беларусі. Жылі яны ў маёнтку даражковічы пад наваградкам і сябравалі з сям'ёй вялікага польскага паэта Адама Мецкевіча. Пра бабцы Апалінера Людвісі Кастравіцкай. Мецкевіч прысвяціў верш матрос, дзе ёсць радкі, загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія. Thank you. Яшчэ раней у 1969 артыкул Эдзі Агняцвет пра беларускія карані французскага авангардыста з'явіўся ў зборніку дзень паэзіі. І ў тым самым годзе пра параднення за палінерам афіцыйна заявіла салідная беларуская савецкая энцыкляпедыя, якая ў першым жа сваім томе у артыкуле Апалінер паведамляла, што сапраўднае імя паэта Гіём Альбер Апалінарый Кастравіцкі і што далей цытата, костравіцкія паходзілі з беларусі іх маёнтак даражковічы под наваградкам канфіскаваны пасля паўстання 1863 году дзета палінера эміграваў у італію дзе прайшло дзяцінства і юнацтва паэта конец цытаты Такім чынам у нашай гісторыі з'яўляюцца даражковічы І гэта добрая нагода, каб у вострай браме адзначыць 125 угодкі славутага на ўвесь свет земляка. Праўда, даражковічаў пад наваградкам няма. Ну, але ж і часу мінула нямала з таго 19 -го стагоддзя. Колькі шляхецкіх сядзібаў узнікла з нашай зямлі. Спраўдзім, аднак, звесткі энцыкляпедыі і Эдзі Агняцвет. Хутчэй за ўсё яны карысталіся найбольш аўтарытэтным акадэмічным выданнем апалінера ў маскоўскай серыі літаратурныя помнікі. Гэтая кніга ўбачыла свет на два гады раней. Цтую з біяграфічнага нарыса. Кастравіцкія былі родам з Беларусі, яны жылі пад наваградкам у былой менскай губерні і былі суседзямі і знаёмцамі міцкевічаў. Адам Мецкевіч гасцяваў у іх у дарашковічах, а з'язджаючы ў ссылку прысвяціў патрыятызму людвікі кастравіцкай пра бабкі апалінера верш матрос за ўдзел у паўстанні 1863 году маёнтак кастравіцкіх дарашковічы быў канфіскаваны канец цытаты у няма сумневу, што Адам Мецкевіч са сваім суседствам і вершам прысвячэннем з'явіўся ў эдзе агняцвет менавіта з гэтага выдання. У сваю чаргу аўтары маскоўскага акадэмічнага выдання паведамляюць, што ўзялі гэтыя звесткі з артыкула польскага даследніка Антона Трапінскага. Тым часам трапінскі спасылаецца на архіў Элізы Ажэшкі, які захоўваецца ў бібліятэцы лодзінскага універсітэту. Прынамсі там знайшоўся фотаздымак дзеда паэта Михала Апалінара Каравіцкага, зроблены ў рыме. гледзячы на гэтае фота апранутага ў форму папскага гвардзейца хударлявага дзядка ў акулярах я пачаў адчуваць што чым далей паглыбляюся ў крыніцы тым больш факты нагадваюць міты легенды і прыдумкі гэтак у міцкевічавым вершы матрос не аказалася прысвячэння людвіцы кастравіцкай не знайшлося і тых даражковічаў пад наваградкам, ні ў новых, ні ў старых даведніках і рэестрах. Тым часам пакуль я шукаў у кнігах, калега зміцер бартосік ужо ехаў у бок наваградку. Радыё свабода вострая брама. Гіём Апалінер На 125 угодкі французскага паэта мы шукаем маёнтак Дарашковічы, адкуль выйшлі ягоныя продкі. Гэты адрас забыты назаўжды. Ад радавога гнязда Гіёма Апалінера засталася толькі назва. Да такой сумнай высновы я прыйшоў падчас пошукаў у энцыкляпедыях і даведніках хоць якой-небудзь згадкі пра двор даражковічы, што пад наваградкам. Але ж якое было маё здзіўленне, калі ўжо развітаўшыся з ідэю паблукаць па сядзібе кастравіцкіх, затэлефанаваў наваградскай краязнаўцы татяне царук і высветлілася, што гутару не толькі са старой знаёмай, але і з далёкай сваячкай французскага клясыка, якая да таго ж сама шукала тыя зніклыя дражковічы. Заінтрыгаваны я праз колькі гадзінаў пасля тэлефоннай размовы сядзеў у татянінай кватэры. колесе давно в дзяцінстве бабуля казала яна паходзіць з э, дому карпаў а кастравіцкія былі з э, карпамі двоюродныя И вот я она упоминала и казала, да у нас и генералы были в роду, да у нас и поэты были. И называла незразумелое прозвище Гиома Пленер. Я тогда ну, была малая, и потом, когда я училась уже у Львове, и захоплялась поэзией французской, Верлен, Рембо, ну, и зразумела Гиома Пленер. И раптом я читаю, в читальном зале Аполлинера трапляю, и мне аж як по голове стукнуло. Так я же об этом ведаю. Я же это чула от бабули. Если бабуля бывала, чтобы французскую цитовала это. Не остальное, не разумела, что. І там написано, што Гіом Апалінер, ягоны дзед Міхал Кастравецкі нарадзіўся пад Наваградкам у маёнку Дарашковічы. Музыка я вельмі доўга шукала і мне не давалася знайсці нават у такім аўтарытэтным зборе як роман автаназе дзея рэзідэнцыі на былых сходніх крэсах жыцця пасполітай там няма гэтага двара кастравіцкіх калісьці прыязаў тады ў споляк ён быў ён паходзіць под навагадка быў віце-міністрам культуры польшчы на жаль пару гаду назад ён памёр і ён вельмі любіў гэтыя мясціны прыязджаў сюды неаднаразова ён казаў што ёсць гэтай рэшткі маёнку дарашковіча кастравіцкіх якраз адкуль паходзіць ёма пленар знаходзіцца ваколіцах новаградкай і сказаў прыкладна дзе і я вспомніў што якраз менавіта перад гэтым я была на гэтых руінах там захаваліся яшчэ старыя дрэвы вось белое тополя і я там пыталася распытвала у мясцовых ніхто не памятае Мачыма што менавіта там быў гэты маёнтак дарашковіч а выправіліся ў заполле, вялікую вёску, што знаходзіцца за 10 кіляметраў ад дарогі наваградак барановичы. За валіўкай трэба збочыць управа на наваельню. І хутка вашаму позірку адкрыецца вёска заполле. Высачэзнае таполя, бераг выцягнутай сажалкі, шум вадаспаду. Вось мы зараз пад'язджаем па гэтых дрэвах па серабрыстым таполях можна пазнаць дзе ці знаходзіліся ці знаходзяцца маёнткі старыя і вельмі часта акрамя гэтага яшчэ парк ставы і вось мы выязджаем да панскіх ставаў тут нават млын быў гэта рэшткі старога млына але дзе быў сам гэта сама дзе быў маёнтак не пазнаеш паглядзі на гэтыя дрэвы вот это серабрыстае таполя белае таполя лічыцца што белае таполя расла пры ўваходзе ў рай а чорнае таполя пры ўваходзе ў пекла пад 200 радовому так і яны растуць паволі вельмі моцныя гэта дрэва якраз для мяне яно як бы сімвал вось той рэчы паспаліта якое адышла той прыгожай той вытанчанай той глыбокай культуры то якая настояна с одного боку на европейских каштовностях и европейских традициях, а с другой бок вены глубоко пронизана самой землей, потому что большинство наших людей, которые походили с дворов, и наш одной ногой стояли на земле. И они учились в Берлинах и Цюрихах, а потом вертались сюда и жили, а над ими же руки спевали. Вот именно это и есть у неким сенсе идеал здорового человека. Человек, який володает компьютером и не живет в каменных джунглях, а стоит на земле. Я думаю, что это будущее такой краины, как Беларусь. Стараюсь старая вёска адыдзе калгасная але прыйдуць новыя людзі ў вёску якія адчуваюць сваю вельмі блізкую сувязь зямлёй Таму што гэта ж мова, гэтая культура, она проста тут на гэтай земле, ад энергетыкі гэтай зямлі. І мы такія, як ёсць, таксама ад энергетыкі гэтай зямлі. Земля не адпускае чалавека так проста. Вось успомні у Наполеона Орды. Звычайна на ўзвышы такім мог стаяць будынак самого палацу ці двара, навокал парк, якія алейкі і сажока. Дык вось тут праглядаецца, хто ёсць такі як узгорад. Тут нас на які водаспад. А гэта вось рэшткі млына. пана Тадеуша на пагорку высокім белыя сцены. Часта бывала так, што яны на мураваным падмурку, але сцены драўняныя, але тынкаваныя. Гэта асаблівасць менавіта гэтай архітэктуры шляхецкіх дамоў. У сярэдзіне таксама падлогі былі з тоўстых дошак, а сцены таксама былі тынкаваныя і пабеленыя на пабельных сценах вельмі прыгожа заўсёды выглядалі і дываны невялікія і фотаздымкі і кожнаму маёнтку было ганаровым збіраць якія-небудзь рэчы калекцыі мець кнігі парцеляны габелены зброю так самае галоўнае вось у дварах існавала то што называется традыцыя сям'і рэпутацыя сям'і І вось гэта пераемственнасць пакаленняў, калі людзі жылі ў доме, які бузбадаваў іх прадзед, а потым жыў дзед, а потым жыў бацька, вось гэта менавіта тое, што амаль што страчана ў нас. Гэта здзічалыя ружы, гэта значыцца недзе тут, значыцца недзе тут было кветнікі былі. Яны вельмі доўга застаюцца. менавіта двары вучылі як любіць землю не просто абстрактна а менавіта чтобы працаваць на ёй жыць на ёй рабіць на ее карысць вот это ёсць сапраўдная любов да зямлі гэта ёсць сапраўды патрыатызм На зваротным шляху непоалёк ад той таполі нас чакаў сюрпрыз руіны на якія мы спачатку занятыя с узіраннем сажалкі не звярнулі ніякай увагі моцныя старой чырвонай цэглы падмуркі, фрагменты паваленых муроў, праваленыя лёхі. Гэтая цэгла старая. Магчыма, тут быў калісьці стары будынак. Бачыш, як яна зроблена была тынкаваная, драўляная, тынк вот гэта менавіта ёсць старая тэхналогія калі глядзець па таўшыні сцен я не думаю што гэта быў маён так тут хутчэй за ўсё гэта могла быць ну напрыклад гаспадарчая пабудова яна вельмі цёплая па-першае і по-другое трывалая і не вясковы дом напэўна на такім романтычным тле давно пакінутай і знішчанай сядзібы французская мова гучала б някепска Але я дастаў зборнік перакладаў Эдзі агняцвет. Каб паспрабаваць з дапамогай апалінеравага верша не тое, што ажывіць для сябе памерлыя даражковічы, а каб паўнавартасней адчуць момант развітання з гэтым загадкавым месцам. Ніколі змрок святла не пераможа, Хай вечар журыцца, чакайце. У ранку зноў жыццё трывожна пастукае ў акно, да нерухомасці пагарду адчуваеце. Я акунаю руки у хвалі шчасця. Радыёвабода вострая брама. Гіём Апалінер. На 125 годкі французскага паэта мы шукаем маёнтак Дарашковічы, адкуль выйшлі ягоныя продкі. шляхецкія двары прыгожая будучыня беларусі дзе на працягу стагоддзяў шляхта складала 10соткаў насельніцтва это значыць што ўся краіна выглядала такім вось краем замкаў палацаў сядзібаў і фальваркаў можа быць 70 гадоў калгаснага раю гэта не так ужо і незваротна у бывай, бывай сонца з перарэзаным горлам. Гэта апалінер. Парадаксальна гучыць спалучэнне апалінер выхадзец са шляхецкага маёнтку і апалінер вынаходнік тэрміну сюррэалізм. Хоць гэта якраз той парадокс, які па-свойму адлюстроўвае мінулую эпоху. Музыка Не хочацца разбураць прыгожую легенду, але даражковічаў пад наваградкам няма і не было ніколі. Прынамсі, калі верыць старому польскаму геаграфічнаму даведніку, у якім апісаныя ўсе без выключэння вёскі і двары Беларусі 19 стагоддзя. Прыналежны роду кастравіцкіх двор не мог не патрапіць у гэты збор. І ён патрапіў, але не пад наваградкам у другім томе гэтага грунтоўнага даведніка які пабачыў свет у 1881 годзе акурат праз год як у рыме нарадзіўся самы славуты з роду кастравіцкіх паведамляецца пра фальварак і карчму даражковічы на беразе дзвіны у дзісенскім павеце у адлегласці адной вярсты ад мястэчка дзісна у пераліку ўладальнікаў фальварку знаходзім і таго хто нас цікавіць каля 1780 году даражковічы былі ўласнасцю Михала кастравіцкага полацкага падваяводы ад якога перайшлі да ягонага сына адама дзісенскага харужага у ад ягоных спадчыннікаў у 1864 годзе даражковічы перайшлі да маршалка Сергея Карпова. Тут я зноў звяртаюся да біяграфія палінера з маскоўскіх літаратурных помнікаў, каб удакладніць, што маці паэта ўжо на эміграцыі прадстаўлялася то як Ангеліка Каравіцкая, то як Вольга Карпова. А што значыць прызнанне татяны царук пра яе бабулю з роду карпаў. Пытанняў становіцца так шмат, што пакіне чым з іх хоць бы адно пра даражковічы. Стары геаграфічны слоўнік завяршае сваё паведамленне тым, што ў даражковічах на могілках была капліца, пастаўленая кастравіцкімі, але новы ўладальнік яе разбурыў. можна дапусціць, што геаграфічны слоўнік у нечым памыляецца, але толькі не ў размяшчэнні паселішча кастравіцкіх. Дарашковічаў пад наваградкам паўтаруся, ён не фіксуе. Апалінар моцна прыцягальны для беларускіх і не толькі беларускіх краязнаўцаў. Адам Глёбус прыгадвае куйданаўскага ксяндза Кастравіцкага, што даводзіўся далёкім сваяком Апалінеру. А Сергей Чыгрын выказвае шкадаванне, што Апалінеру не давялося пабываць на роднай слонемшчыне, дзе ёсць вёска Кастровічы. Далей болей, польскія даследнікі записываюць вільгельма кастравіцкага ў палякі расейцы кажуць пра ягонае расійскае падданство а габрэі сцвярджаюць што у ссср паэт быў непажаданы з-за сваёй габрэйскай крыві а палінар шчодра дазваляе рабіць пра сябе самыя неверагодныя дапушчэнні што да верагодных і непасрэдна звязаных з даражковічамі дык мы маем на сёння версіі наваградскую і дзісенскую а першая трымаецца на невядома кім упершыню выказаным дапушчэнні і вандруе па кнігах і энцыкляпедыях, стаўшы ўжо традыцыяй. Другая бярэ пачатак з геаграфічнага слоўніка і на гэтым, дарэчы, не сканчаецца. У дзісенскіх даражковічаў ёсць свае паданні, таксама звязаныя з Адамам Мецкевічам. Два гады таму ў Польшчы выйшла з друку манаграфія пад назвай Арлінае гняздо. Яна распавядае пра гісторыю дзісенскай гімназіі ў 30тые гады мінулага стагоддзя. Гэта значыць, калі дзісна разам з усёй заходняй беларусяй уваходзіла ў склад панскай Польшчы. Дык вось, ёсць у той манаграфіі і такія ўспаміны. каля мястэчка, побач з якім пад ветразямі бяроз сівеў пяскамі наполеонаўскі тракт, знаходзіўся маёнтак са старым здзічэлым паркам. У той парк, размешчаны высока над плёскатам камяністай ракі, мы не раз уцякалі з урокаў. Маёнтак Дарашковічы калісьці належаў кастравіцкім. Адам, сын Адама, маршалка віленскай губерні, быў сасланы як удзельнік паўстання 1863 году ў Арэнбург. Маёнтак канфіскавалі на карысць нейкага царскага унтэр-прышыбеева высокага рангу. Маці Адама Людвіка з роду пагоўскіх, як вядома, была добра знаёмая з Мецкевічам, апекавалася з няволенымі філарэтамі. Верш Мецкевіча матрос быў пакінуты ў яе альбоме. Таксама мясцовае паданне казала, што Мецкевіч пэўны час хаваўся менавіта ў гэтым маёнтку у капліцы. Мы заўсёды падчас прагулак шукалі тую капліцу, але без выніку. Урэшце пабачылі панад дзвіной спаруду з вежачкамі і пераконвалі сябе, што акурат у ёй хаваўся паэт. Верш матрос некаторыя з нас чыталі тады на памяць. трэба дадаць, што прозвішча кастравіцкіх тых самых з даражковічаў звязанае паміж іншым з французскім паэтам апалінерам. Аднак пра таго славутага паэта мы нічога не чулі і таму наш мясцовы патрыятызм не звязваў ягонай біяграфіі з маёнткам даражковічы. канец цытаты. Ну вось яшчэ і філаматы і Арынбург, дзе ў ссыльнага Адама Кастравіцкага народзіцца сын Карусь, які стане адным з ініцыятараў беларускага адраджэння карусём каганцом. І Мецкевічаў матрос, які быў упісаны ў альбом для вершаў Людвікі Пагоўскай ўсё больш-менш устае на свае месцы, але зусім не ў тым сэнсе, каб паставіць у гэтай гісторыі кропку. Наадварот, варта было нам толькі закрануць славутае імя Апалінера і звязаныя з ім беларускія паданні, як адкрыліся цэлыя космасы людскіх лёсаў, гістарычных хітрасплятенняў і таямніц роднае зямлі. Thank you.